tahura utahuza abandi ni ikiganiro cya radiyo isanganiro ndakuramutse wowe uri kutegabira radiyo isanganiro ndaguha ikaze mu kiganiro tahura utahuza abandi ikiganiro kikuyagira ibijyanye n'ibidukikije ukagikurikirana ku munsi nk'uyu nk'aya mango yayayaya muntu utumvira iyi urahombye urasizwe n'amajyambere n'ukuri mu gihe amashamba akunda kugeramigwa n'abantu baca ibiti canke bagahiga ibikoko biba biri muri ayo mashamba cimeza kenshi na kenshi usanga ari abantu baba begereye ayo mashamba naho biruko abajejwe intwaro canka amashirahamwe arahimiriza abantu baba begereye ayo mashamba gukingira ibidukikije radio isanganiro ikaba yaragendeye mu ntara ya Bururi iherereye mu manuko bw'igihugu ahari ishamba cimeza riri muri komine Bururi nyene abanyagihugu bo mu bwoko bw'abatwa basanzwe baba hafi y'iryo shamba kare bahora bagyonona mu guca ibiti ubu bakaba bahurikiye mu mashirahamwe abafasha gukingira iryo shamba cimeza rya Bururi mu ntumbero yo kurikingira riranabazanira karusho mu bijanye n'uburyo gutyo batyo bakikenura mbega baba babagiye hamwe gute kugira bakingira iryo shamba cimeza rya bururi akarusho iryo shamba ribazanira ko barakahe ibyo hamwe n'ibindi byo tugiye guciga nino muri kino kiganiro watunganirijwe na Christelle Nizigama Jean Pierre Misago na Lydia Gahimbare bakaba bamfashije gutorokanya amajwi ndaguha ikaze sangwa muri sanze kuri radio isanganiro ntango za kino kiganiro abanyagihugu bo mu bwoko bw'abatwa basanzwe baba hafi y'ishyamba kimeza rya bururi bavuga ko bahora bonona ibidukikije mu guca ibiti muri iryo shamba christian ndacayisaba atwaye ishyirahamwe twiteze imbere rihurikiyemo abatwa ryishinze gukingira ibidukikije aratubwira ingene bahimirijwe mu kuja hamwe mu mashyirahamwe kugira bakora ibikorwa bijyanye no gukingira iryo shamba aganira na Jean Pierre Misago ari kumwe na Lydia Gahimbare ibikorwa byacu bya misi yose turi gukingira ko mbona aho babataho ataki naho bimbi ituwarete batanaho bagira aho dusanzwe tuba naho ni munsi y'impangu z'abandi nabo nyine ntibanadukunda Mugere batadukunda sinzi ingene imana yabikoze umunyakubahwa nzigiyimpa acaduha agakuru keza ati jewe yamara ibidukikije nimutangure kubikunda ko nabaronkeye ibikorwa muzokora hanyuma twebwe rero kubona ko irari iryo shyirahamwe nyine dusanzwe ridukurikirana niwe ryo rero yaciye atubwira ati ibikorwa bizotangura ati none bizotangura ryari acara atubwira ati bizotangura itariki cumi na zitanu z'ukwa gatatu ibihumbi bibiri cumi n'indwi ati nta ngorane twe tuzobikora mugare baramubwira ati bajya ntabyo bazokora ahubwo wegenda ugerageze urabe ati nuko ugerageze imana rero yara yaradufashije ibikorwa turabigamburutse ubu aho tugeze mbega ibyo mwahora mukora ubwa mbere mutararonka ibikorwa byari nk'ibiye twakura umusenyi mu kibira ugaca icarire ibiti inkwi tugashora twebwe icyo mbwiye gusa umubosi kanaka ntumye nico nakorerako kuko untumye igiti nakuzaniye igiti ntumye amabuye nakuzaniye amabuye ntumye umusenyi nakuzaniye umusenyi n'abafasoni nabo bakaza baracayicarire ariko ubu nabonye nyene ntibakibikora ubu turi turi muri association turi hagati mu kibira ikibira mbega cyitwa ngiki twebwe tucita ikibira kimeza cya bururi ishyamba ryimeza ry'iwacu ry'ibururi ari naryo muhora mwumva hari abapfasoni bahora bagacisha mu akabyina ati dukingire ibidukikije ibururi nako kabyino karahari turamaze kuba tububyina no mu minsi imbere turiko turategura ko tuzogira indirimbo z'ibidukikije turirimbe kuko ntawe reka kubivuga wamugabiye tuzovyivuga n'ukuri ayo mashirahamwe ngo arafasha mu gukingira ibidukikije kuko babonye uri kwa ronona ishamba baramutesha ivyo bivugwa na Jerome Nishishikare ajeje gukingira ishamba cimeza rya bururi abanza kutubwira inge ingene biyumviriye gushinga ayo mashyirahamwe ayo mashyirahamwe ingene yaje cabaye iciyumviro kuko eh, iyo umuntu agiye aragendagenda ararahura ibikorerwa ahandi byagaragaye rero ko aho ibi byo gukingira ibidukikije biteye imbere mu bindi bihugu bahamagarira abanyagihugu basanzwe baba aho hantu hirya no hino y'iryo shamba cyangwa abantu hakingiwe kugira ngo babigire ibyabo hanyuma rero iyo bamaze kubibashiramwo niho urugamba rwo gukingira ibidukikije ruca ruba rwiza cyane kuko baca bashyira ingufu hamwe n'abasanzwe babikoramo nk'uko kwacu bagaca bafashanya n'abo banyagihugu kuko abanyagihugu baca baba ijisho ry'ababikoramo nka ba aho badashoboye gushika abo banyagihugu bakahashika ni iki cyimviro cyaciye kivuka kuri ishyamba cimeza ry'ibururi aho haciye higwa ingene hoba gutanga inyigisho abantu bakajya mu mashyirahamwe ayo mashyirahamwe akaba asanzwe akora mu bijyanye no gukingira ibidukikije cyane cyane kandi bigaragara ko intambwe bigeze ko turayishima cyane kuko baradufata mu mugongo cyane n'abantu dukorana neza mbere rimwe na rimwe barafashanya n'abakozi bacu aba basanzwe bakorera mu ishyamba kugira ikizura hagati mu ishyamba kugira ngo barabe ko atacononekaye basanze hari uri ko aronona bamuteshe atacononekaye naho nyine bikaba byiza bakatubwira bati ishyamba rimeze neza aho rero muri ubwo rwego turafite amashyirahamwe yaba aba mirongo ibiri asanzwe akorera kuri iri shamba cimeza ry'Ibururi kandi ibikorwa akora gushika ubuyisa turiko turavugana turabikenguruka cyane. iruhande yo gukingira ishyamba, abanyagihugu bararonka agashiruka bute kabafasha kwikenura mu buzima bwa misi yose ivyo bivugwa na Leonidas Nzigiyimpa ajejwe amashamba mu karere k'ubumanuko aho amenyesha ko bashize mu ngiro amategeko ajyanye no gukingira ibidukikije Ibururi ibyo turiko turakora yuko bwa mbere twarakomeje amategeko n'ubwo gukomeza amategeko n'ugukomeza kuyubashira kuyashira mu ngiro kugira ngo eh, babandi bikinga gahumbezi babure aho baca twarakomeje rero kuricungera abakozi bari muri iryo bararonka uburyo bwo gushobora amashyirahamwe yo gukingira iri shyamba uno munsi rero turi ko turakorana n'amashirahamwe arenga cumi n'abiri akikije ku misozi yose ikikije iri shyamba kimeza rya bururi abo rero turahana inkuru abo rero turagirana inama kenshi abo rero barigishijwe cyane kugira ngo bumve batahure hanyuma baze batahuze n'abandi akamaro ko gukingira iri shamba ko ari uruhara rw'umwe wese hanyuma rero imbibe z'iri shamba twarazibonesheje hamwe atawihenda hambavu kugira umuciro urizungurukira ishamba twarashizemwo n'amaborne kugira ngo ba babandi bavuga ngo aha ah, ngo jewe itongo ry'iwanje ryagera ibyo byose bihagarare hanyuma twaritayeho rero n'abo bantu bari bako mu kufashanya nabo gushyiraho imigambi yo kubateza imbere abo bantu bari mu mashyirahamwe bamwe baracura impene kandi zikaba iwabo atanu azobanza azokokorera akumva kuko iyo umuntu yumva ko igitungo ari rwiwe atawasiganya agifata neza kugira ngo aronke amase ariko aronka n'amafaranga aciye hafi inka rero zirenga mirongo itandatu zaratanzwe amashyirahamwe arazifise hanyuma si ibyo byonyine twarabonye ko abantu benshi binjira muri iryo shamba kurondera y’ibiti byo gusenya ibiti byo kubaka twarakoze amanamba menshi turagwiza ibiti birenga ibihumbi amajana atandatu turabiha umuntu wese yabishaka kugira ngo hirya no hino ku nkengero z'iri shamba mu matongo y'abanyagihugu habe harimwo ibiti umuntu ashaka gutera igiti afise aho agitera ntakibure ibyo rero muri iyi myaka ine twarabikoze ibiti rero byinshi eh, mubona hirya no hino y'iri shyamba ni ibyo twatanze kandi uwo mugambi tuzowubandanya si ibyo byonyine kandi turifuza ko iri shyamba riba isoko y'iterambere mu gukwega ingenzi hariho umugwi w'abantu bigishijwe ndetse bigishijwe hanze bigishijwe mu mahanga i tanzania wo kumenyereza ubuhinga bwo kumenyereza impamvu abantu kuko turafise icyo kinyabuzima gihambaye cyane kandi ba mukerarugendo barabikunda ubu rero hariho umugore w'abantu umunani abasore n'inkumi bazama inyuma igitondo n'umugoroba kugira ngo bazimenyereze abantu ubuhinga barabwize kandi ubu turazibona n'abantu barazibona ntiziciruka ziramaze kumenyera abantu kugira ngo dukwege ba mukerarugendo nibaza bazoza bazanye amafaranga bazorara mu mahoteli bazorya muri aya maresitora ari ngaha hanyuma umwe wese azokuramo uruhara rwiwe ibyo rero ibyo rero nibyo turi ko turakora kugira ngo turushizeho kubungabunga rya shamba cyimeza hariho rero eh, ikindi gikorwa gihambaye gikomeye cyane turi ko turakora turavuga tuti ntibyobandanye uko reka twiyumvire ingena aba bantu ikibazo cyabo cyotorega umuti ubwa mbere hari uko bashobora kuronswa n'intwaro itongo mugabo intwaro itongo yari yari isigaranye hari ahantu bidakunda h'amabuye h'urutare ntibyashoboka kandi kure cyane eh, y'abandi ntibyashoboka ko bashobora kuhaba barahanze duca turavuga tuti ntiducize amaboko reka reka tubandanye twimvire icyotuma aba bantu bava muri izi ngorane kandi n'izi ntambara hagati yacu natwe zigahagarara duca turiyumvira neza dusanga dukwiye kubashyira mu bikorwa bitandukanye byo kubungabungira ishyamba byo kuritunganya neza eh, muri gestion amenagement de la reserve hanyuma rero muri ibyo bikorwa rero twabashizemo bararonka agashiro kabote bakaronka agahembo muri ako gahembo rero turumvikana nabo reka tugacemwo kubiri igice kimwe cy'iyo mpembo bagitahane ku munsi kuko n'abantu ntibabayeho nk'abandi bandi ingene batabaye nk'abandi bandi nta tongo bafise nta munsi y'urugo bafise babaho ku munsi ku munsi turasaba abadufata mu mugongo nimwemere ko bahembwa ku munsi ku munsi amafaranga yabo aboneke kugira baze barahembwa ku munsi ku munsi baziganya hafi ibihumbi mirongo umunani ku munsi eh, araburamwo makeya ayo rero azoja kugura itongo twabitanguye mu kwezi kwa gatatu kugeze hagati gushika uno munsi ni ukumenyesha ko bamaze kuziganya miliyoni zirenga cumi na zitanu hanyuma baramaze kugura rero itongo ryabo baramaze no kuricamwo amaparasere baramaze no kwigurira ibiti amajana umunani by'amaboriti kugira ngo bace batangura kubaka inzu zabo hanyuma rero ko twagiye inama bakadukundira ntitwagumye ngaho twagumye turondera ko hugira uwundi muntu yodufata mu mugongo akabafata mu mugongo kugira ngo babe mu nzu nziza za kijyambere mu kwezi kwa gatanu aho gushikira bazotangura gufyatura uzoba kwija amatafari azoca aronka amabati azoca aronka imyango n'amadirisha n'isima ryo gushyira mu nzu n'umufundi wo kumwubakira abantu hamwe rero rya shamba ryari rigeramiwe imbere y'uko dutangura ibyo bikorwa ngo tubashyiremo urumva yuko babwiriza kujya mu ishyamba bigatuma barisambura bigatuma baricamo ibinogo eh, tukama turi ko turiruka tugatata ubu rero eh, ubu byasubiriwe ko nabo bagira uruhara mu icungirwa rya rya shamba ahari intambara ubu hari umwumvikano dukorana ijoro n'umutaga kandi ibintu bigenda neza ibyo rero twabikoze kugira ngo umuntu wese aba ku nkengero z'iri shamba yumve ko ari gwiwe yumve ko nawe hari icyo hari akamaro rimufitiye yumve ko nawe yoca agira uruhara mu kuribungabunga aba batwari rero baradufashije mu kubungabunga aya mabarabara amabarabara aca hagati muri iryo shamba no mu kugurura utuyira ba mukerarugendo bazocamo ndetse nibaza ko muzogenda mubibonye muzogende murabe aho akayira gakomeye buguruye gushika ku masumo yasiguvyaye abantu benshi ntibari bazi ko iri shamba rifise amasumo meza nk'amwe y'ikarera eh, n'ahandi nta bandi babikoze nta ba injeniyeri abandi twakuye ahandi kuko nabo ngo harimo ba injeniyeri ni abo batwa babikoze kandi babikora neza cyane e, ibyo rero byatumye rero muri uko gushyira ingufu hamwe nabo zisubiriye ukutumvikana e, dushika e, kuri ibyo byose mwumva rero uko niko ibururi muri iri shyamba kimeza rya bururi ibintu byifashe ibyo twumva ahandi bihitana abantu n'ibintu bitwigisha iki Christian Ndacayisaba atwara ishyirahamwe twiteze imbere gishinze gukingira ibidukikije amenyesha ko gukingira ishamba cimeza rya bururi harimwo akarusho ngo kuko mu mugashiruka bute baronka baraziganya ubu baramaze kwigurira ngwitongo je namaze kubona akarusho kanini cyane akarusho ubumbona tukibitangura amengo nta kizovamwe ngo aho tubatangure kudukudu baratubwira ati muzokorera bine ku munsi icyatanu kije kuri kone konte 2005 mu bihembwe ati reka tugerageze turabe kuja muri BBC yisi narinzi ko nizojayo nzamura banjanye muri BBC ati sinyira amahera sinenzi gusinya icarico biranabaho kuko twabona ati bararavye ati harimo abatize amashuri hajya kutiga biragatsindwa niho mutama yaca avuga ati nta ngorane reka renda nimutangure kurondera itongo turarirondera mu ntuze iyo kuzamututu dusanga niho ntaboneka n'imana yaduha tuca tuza ino mu marambya kurihonga barariturangira turaza turariraba turarishima kimaze kugenda uko mu nyuma niho baca bati abandi baturangira ati n'ubundi ahandi hariho yamara tuca tugenda turaharaba ikora mu irishira hamwe ryacu twiteza imbere association twiteza imbere tukaba rigizwe n'abantu 53 mbega kuvuga ko mwaguze itongo mwari gusa ngahe amahera twariguze ryari rizimbye kandi nta cyama cyoroshe twariguze miliyoni zitanu n'ibihumbi amajana ndwi ni ringana ihegitari kandi ntituraheza kugura gusa turiko turakora twaguze aho tugomba twagize naho kubaka n'ibiti byo byo kuzohubaka twarabiguze ubu turiko turarondera imodoka muri iyi minsi mutama ndaza azoduha akanya tuze kubipakira twarose imodoka hanyuma tubijaneyo tumaze kuba tujanye ibyo biti no kwimuka tuzoba tugiye bamwe twasitanira munsi ya zirya mpango tuzoba tubasezeye cyo twishikira iwacu natwe mu gihugu c'isezerano nuko rero twebwe ibikorwa byacu bya misi yose no murabibona aha abafasoni ntibari ngaha hari abantu b'abagabo kuko n'ibikorwa ibi by'abagabo abafasoni nabo bariye mu miciro wewe uharoye iyo wavuye ko wahora uwonona ibidukikije n'ubu aho ugeze wiyumva gute ubu rero nibyo ubu ndabyo aho navuye ubu nanjye ibidukikije ndabyubahiriza inka zarajya mu kibira tukazirekera ntitwari tuzi ko zonona uciye ibiti cya mbere urumva imvura ntisubira kugwa ubwatsi uciye ubwatsi inkukura ikishwara kwimba ibinogo mu kibira hagati uba uri kuronona kuko ibikoko biriyo naho kinywa ya mazi y'ahandi mwabyara intu mwaca uba kurakiroga kuko ayo mazi ategerezwa kubamo ubucafu bwinshi kwimba ibinogo no mu kibira kimeza cyangwa ayo mabuye iyo misenyi ntibyemewe vurema ntibabireke kugira hajya inkukura itembye ica mu bwatsi nta ngorane inkokora ntiheza ngo ije konona ari nacyo gituma benshi no mu burimyi ubona baca imiserege hanyuma akayitera ku bwatsi ndakwibutse yuko ikiganiro ari tahura utahuza abandi aho turi ko tukuyagira ku bijyanye no gukingira ishyamba cyimeza rya bururi abanyagihugu bo mu bwoko bw'abatwa begereye iryo shamba bakaba baragiye mu mashyirahamwe kugira bakingire iryo shamba tahura utahuza abandi ahuba ibyo ubona ukubayeho n'ibidukikije christian ndacayisaba atera akama abandi batwa kuja mu mashirahamwe kugira biteze imbere bareke kuzera inze icyo nobasaba abatwa bene wacu aho bari hose nibakura amaboko mu mpuzu cyane n'ukuri bagire agashyirahamwe deje kuko ubutari mu ishyirahamwe no kuronka ntacyo uronka ariko nibarabe n'inziga ikiziramwo kuko ngo haraye inzara habyuka inzigo uwo muntu niyihangane kweri ku bidukikije yihangane muga imana nayo nyene imbere zo mushikeye bizera imana yo izo batera iteka nk'iryo yaduteye Jerome Nishishikare ajeje gukingira ishamba cimeza rya Bururi atera kama abanyagihugu na cane cane abegereye mashamba kwegera wabakurira maze bashira inguvu hamwe kugira bafashanye gukingira ibidukikije akajambo twobabwira uh, mu vy'ukuri baravuga mu kirundi ko ubugirigiri bugira babiri kandi kumwe yifasha gusara atifasha gusaba e, akamo twobatera nuko nabo bogerageza kwegera cyane abanyagihugu baba ahakikije amashamba bakabaganiriza kuko ni ibintu biza buke buke nta uvuga ngo avuke rimwe ace yuzura ingobyi ni ibintu bisaba ko umuntu abanza kubaganiriza akabibumvisha buke buke kuko birateba ariko bagateba bagafata intumbero abo bantu rero akamono batera nuko boganira n'abo bantu basanzwe baba hirya no hino y'ubwo burere bukingiwe bakabibashiramo bakanabibakundisha hanyuma bakagira kuri uru rwego rwo kwiyumvira gutanguza amashyirahamwe nk'uko eh, biriko birakorwa kuri ishamba shimeza rya bururi kandi nabo nyine nk'uko natwe tubishima ndazi bamaze kubikora ko bazobona ko harimo akarusho mu bijyanye no gufatanya gushinga uvu hamwe kugira ngo aho hantu basanzwe bakorera hakingigwa Leonidas Nzigiyimpa ajeje amashamba mu karere k'umanuko abona ko ishamba cimeza rya bururi ryo bisoko giterambere ryakira na ba rugendo turashaka rero ko iyo experience yaha uko ibintu bimeze tutabigumiza ngaha kuko twobigumiza ngaha igihugu gifise amashamba cimeza 18 hari hari yari mu manuko hari hari mu seruko hari hari yari mu buraruko hari hari yari mu burengero turifuza ko uko twabikoze ngaha no mu rumonge bikorwa nk'uko n'imakamba bikorwa nk'uko no mu kibira no mu ruvubu no mu kirundo no mu ruyigi no mu rutana kandi birashoboka birashoboka bavuga ngo iyo umuntu arondeye araronka ibyo byose rero nabadondaguriye mpije kuvuga by'ibururi turagomba ko by'ukuri nk'uko nari nabivuze ndabisubiremo iri shamba ribe isoko y'iterambere bibe imoteri y'iterambere ba mukerarugendo baze baje kuraba ishyamba baraba ubwiza bwaryo hanyuma binjiriza amahoteli n'amaresitora ahasanzwe ariko kandi na ba bandi bafise ibyo bodandaza bamwe bafise ibyo tugenegene bodandaza nabo nyene baharonkera isoko nico gituma nabo bariya ntibabatwa twakorana ntitugomba ko eh, umwuga wabo bahora bakora bawuheba mugabo turagomba ko babikorera batabikorera iyi soko yaha gusa batabikorera wa mubanyi wo mu mihana kuko akeneye akabugita ko guharuza ibijumbu mugabo bakore bagira bati e hariho abasirimu b'ubujumbura bazoza hariho abazungu bazoza hariho abatanzaniya n'abandi bazoza nkore ikintu bashobora gushima hanyuma rero iyo yagishimye nawe atanga ikiguzi bikwiranye nabo ibi turiko turakora bibe isoko y'iterambere kenshi abantu batubarira ngo dukunda ibikoko ngo kurusha abantu oya turagomba ko ibyo bikoko tubikingira kugira ngo bigaruke bifashe umuntu kubaho neza ni nano duciye turangiza kino kiganiro nshimire wowe wagikurikiranye nshimire na jean Pierre misago hamwe na Lydia gahimbare bamfashije gutorokanya amajwi christian nizigama kigutunganirije ndakwikebanuye ibihe byiza hubaye tahuza abandi kuba ibyo ubona ukubayeho ni ibidukikije twumva ahandi bihitana abantu n'ibintu bitwigisha iki tahura utahuza abandi ni ikiganiro cya radiyo isanganiro